Lai top slavēts Jēzus Kristus! Dargo radio klausītāji, ir ceturtdienas rīts, 3. februāris, un ar tevi kopā radio Marija ēterā um, studijā būšu es, Jolanta Grāvīte, bet uh, priestara katehēzes uh, viesis un arī cilvēks, kurš vadīs priestara katehēzi, tad tas būs uh, mums ciemiņš um, Rīgas visvētākās trīsvienības draudzes prāvests Edgars Cakuls. Labrīt! Labrīt! es arī esmu dekāns. Eh, dekāns, piedodiet, aizmirsu pieminēt ļoti svarīgo eh, lietu dekāns. Tas nav Jā. uz ilgu laiku skatībā. <laughs> Jā, un šorīt tad runāsim eh, par kādu tēmu, kuru tad arī jums stādīs priekšā visā tās trīsvienības draudzes Rīgas dekāns. Jā, nu, rādījumā arī Latvija viss tiek ļoti kontrolēts. Uh, Un eh, tēmu, kuru mēs šodien apskatīsim, mums eh, pieteica, ieteica un pieteica eh, priesteris Pēteris, rādījuma arī direktors, un mēs nedaudz šodien pakavēsimies pagātnē, proti vakardienām, jo vakar baznīca svinēja kunga Jēzus prezentācijas svētkus, un tā ir arī konsekrēto personu diena. Un parasti pāvests, pāvests Francisks, eh, viņš um, publicē mm, tādu īpašu vēstījumu tieši konsekrētajām personām, un mēs bijām iecerējuši, eh, priesteris Pēteris bija iecerējis eh, balstīt šīs dienas katehēzi tieši uz šo dokumentu, bet šogad šāds atsevišķs dokuments netika publicēts, un tāpēc mēs nedaudz saskumām visi, Nu, mēs abi ar priesteri Pēteri ļoti saskumām, bet tad mums eh, nāca glābiņš no eh, Vatikāna radio latviešu nodaļas, proti māsa Silvija, eh, vērs uzmanību uz to, ka ir publicēta mm, svētā tēvā homīlija no vakardienas mises, ko viņš svinēja svētā Pētera bazilikā priekš un kopā ar konsekrētajām personām. Un Līdz ar to eh, mēs eh, varēsim nedaudz eh, aplūkot pāvesta, pāvesta vēstījumu caur šo homīliju. Un tas varbūt nav sliktākais scenārijs, jo nu, tas mans personiskais viedoklis, nezinu, kā Jolanta uztver to, bet man šķiet, ka pāvesta Franciska homīlijas ir uh, ir um, nu, īpaši izcilas, un um, tieši caur tām mēs varam kaut ko ārkārtīgi vērtīgu uzzināt, iegūt priekš sevis. Un tāpēc uh, tas uh, ir kā nu, tāda svētība arī mums uh, šim rītam. Šeit es gribētu tādu nelielu atkāpi, drīkst taču atkāpes no galvenās tēmas Jā, drīkst, Jā, protams. paldies Jolantai. Es jau īsti nezinu, kāda šeit kārtība ļoti esmu arī uztraucies šī iemesla dēļ. Paldies. <clears throat> Un šī atkāpe saistās ar pāvesta Franciska misēm, kuras viņš svinēja nu, pandēmijas smagākajos mēnešos Svētās Martas kapelā, Svētās Martas mājas kapelā, un šīs mises tika translētas, un cilvēki visā pasaulē tām sekoja līdzi. Uh, Un jūs, Jolanta, arī noteikti skatījāties šīs tiešraides no Vatikāna. Ik pa laikam kādu pa laikam, skatījāmies. Tieši tāpat un... kā es, jā. jā. Un mani daudzi draugi un paziņas vienkārši bija sajūsmā par šīm homīlijām, jo šīs homīlijas visticamāk pāves Francisks īpaši negatavoja. Man radās tāds iespējas, viņš runāja mm, no sirds, tad tādā nu, burtiskā nozīmē, Jo, kad mēs sakām, kāds runā no, no galvas, tad, eh, piemēram, daudzās citās valstīs saka, runā no sirds, ja, burtiski, nu, piemēram, mm. Francijā. Nu, lūk. un, eh, un šīs homīlijas, kuras joprojām var eh, apskatīt ierakstos, pieļauju Vatikāna mājaslapā vai YouTube, viņas bija tiešām fantastiskas. Un, kas ir visai interesanti, pirms kāda laika pāvests pārtrauca šīs mises tiešraidēm Un viņš motivēja šādu izvēli ar to, viņš vēlas, lai ticīgie nesēž pie datora un lai viņi dodas uz uh, svēto misiju uz savas draudzes baznīcām. Ja? Tā tais tēvs to tieši tā ir, ir uh, pamatojis šādu, šādu izvēli, un tas, uh, protams, daudziem bija zinām vilšanās, uh, Bet es ļoti labi saprotu uh, pāvestu Francisku, un šajā pandēmijas kontekstā īpaši, protams, bija un joprojām ir uh, ļoti vērtīgas um, tiešraides no mūsu dievkalpojumiem, un uh, jānovērtē šeit Rādio Marija darbs, un tomēr tas ir um, tāds risinājums tiešām ārkārtas situācijām, Un bez šaubām tas arī ir liels, milzīgs, garīgs pakalpojums tiem cilvēkiem, kuri objektīvi nevar apmeklēt svēto misi. Piemēram, ik pa laikam mani aicina pie kādas kundzes, kas dzīvo pierīgā, un viņa ir akla. Viņa ir absolūti akla, un viņa klausās jūsu rādio burtiski katru dienu un visu dienu. Un tieši šādiem cilvēkiem, šādām situācijām tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Jo arī, piemēram, svētajā misē, un tas jau nāk no baznīcas tēvu laikiem, kur eh, tiek eh, svētā misa tēlaini salīdzināta ar diviem galdiem. Pirmais ir dieva vārda galds, un otrais ir evharistiskais galds. Un līdz ar to, jebkura tiešraide dod iespēju cilvēkam saņemt šo garīgo stiprinājumu no tā pirmā galda, bet, diemžēl, nevar nodrošināt būtisko evaharistiju. Ja? Un tas mums ir jāsaprot katoļiem it sevišķi, jo mm, <clears throat> apzināti vai nē, reizē mēs adaptējam tādu mm, nu, es teiktu, protestantisku vīziju attiecībā uz mūsu dievkalpojumiem, jo mēs um, nepulcējamies kopā, lai uh, vienkārši lūgtos, dziedātu un, un dalītos, bet mēs pulcējamies uh, kopā ap Kristu. Viņš ir centrs, un tas tieši caur evaharistiju uh, arī īstenojas. Mhm. Lūk, un, um, un tas, ko mēs vakar svinējām, un šeit es atgriežos pie mūsu uh, pamatēmas, īstenībā arī ir uh, Eh, šī Kristus klātbūtne mm, baznīcā, jo kad mazo jēzu ienesa templī toreiz, tad ehm, bez šaubām viņam, viņam un viņa vecākiem neviens īpašu uzmanību nepievērsa, jo mm, tas ir noteikts mūzus likumā, tā ir jūdu tradīcija arī mūsdienās, starp citu, bez šaubām ehm, šo pirmdzimto vīriešu kārtas bērnu, tātad pirmo dēlu ģimenē veltīt īpašā veidā dievam, un, un noteikti neskaitāmi vecāki stiepa savus mazuļus uz templi arī tajā dienā. Es tā pieļauju. Es nu, nebiju klāt, protams, <laughs> bet es pieļauju, ka tur bija daudz Jā. šādu laimīgu vecāku. Tajā laikā video tiešraides nebija, diemžēl, un radio arī nebija. Te gan man jāsaka, diemžēl, lūk. Uh, Nu, paldies Dievam, ka manā jaunībā nebija uh, mobilo telefonu ar kamerām visur. <laughs> Jā, nu tā arī tāda mazā trešās pakāpes atkāpe. Man jau nav īpaši ko, nu, par ko kaunēties, bet nu visādi ir gājis dzīvējām. Nu lūk, Uh, ā, mums tieši raidi, vai ne? Tieši raidi, tieši tā. Šito nevarēs izgriezt. nu, šausmas. Nu, tajā nav ko izgriezt. Es domāju, daudz manas paudzes cilvēku to novērtē. Labi, tas par tehnoloģijām, bet uh, toreiz, uh, toreiz bija uh, jā, šāda vienkārša ģimene ar savu bērniņu, un um, kuri bija tie cilvēki, kur, kuri tomēr pamanīja Jēzu, Jolanta, kā viņus sauc? Anna un e, Simeons. Simeons. Jā, jā. Man ļoti patīkami, ka tu sāki ar Annu, jo Annu, diemžēl, e, es nesaprotu, kāpēc, e, neteiksim panicina, bet ignorē, jo lekcionārijā vakardienas svētkiem ir e, divas versijas, ne versijas, bet divi varianti evaņģēlijam, uh, Viens ir saīsināts, otrs ir nu, garāks fragments. Un, un bija leģitīmas iespējas ignorēt Annu, ja, nolasīt tikai par Simeonu. Un es biju, nu, Jolanta, es jums godīgi pateikšu, un klausītājiem, es, es, nu, es neesmu feminists, bet nu, šajā gadījumā man bija tiešām bēdīgi, jo Simons un Anna uh, viņi faktiski pārstāv nu, cilvēci, ja, tātad vīrietis un sieviete, nu, gados, protams, eh, bet eh, kas eh, viņus vienoja, tā bija faktiski viņu absolūtā veltīšanās dievam, kalpojot templī, gan vienam, gan otram. Un šeit mēs arī nonākam no, no Jēzus konsekrācijas templī līdz šo divu cilvēku pieredzēju, Un, un šeit mēs redzam, ka nevelti 2. februārī ir eh, konsekrēto personu eh, diena. Un, eh, un šeit mēs redzam Simonu un Annu, kas, protams, nebija kaut kādā veidā mm, konsekrēti formāla, formāli, bet savā būtībā, savā dzīvē viņi bija veltīti dievam. Ja? Un līdz ar to konsekrēto cilvēku svētki, kas bija vakar, Tā, ko tagad izdarīju? Mums kāds zvana. Nu, ko zvana? Es taču domu nevaru pabeigt. <laughs> Ja Pabeidziet domu, tad mēs jā. dosim vārdu. Paldies, piedodiet. Nu, lūk, un, um, un tūlīt sāks mani kritizēt, bet nu nekas. Un līdz ar to uh, konsekrēto personu uh, svētki, kas bija vakar, uh, īstenībā ir mūsu visu svētki, jo mēs visi caur kristību esam būtībā veltīti Dievam. Mēs esam Dieva bērni. Jā. Jā, un Lūdzu, mums kāds jā, piedodiet. Un, diemžēl, nesagaidīja domas Apva, beigas. Apvainojās. nu, piedodiet, bet man gribēja pabeigt, jo es uh, aizmirstu bieži vien. Man jau vairs nav tie, tie jaunie, jaunības gadi. Jūs esat pieraduši pie priestera Pētera, kurš, kurš visu atcerās un neko <laughs> nesajauc, bet nu, es neesmu tas cilvēks. Jā, e, varbūt es izmantošu arī iespēju un atgādināšu, ka var um, sūtīt īziņu, ja ir kāda doma vai jautājums uh, priesterim um, Edgaram par vakardienas svētkiem vai par uh, to pāvesta homīliju, ko tūlīt arī sāksim uh, analizēt. analizēt. Mm. Tad uh, droši raksta īziņu uz numuru 266 77 272 vai arī uh, var zvanīt uz studiju uz eh, numuru 67969131. Var arī droši izmantot dziesmas pauzes, kurās var arī zvanīt, vai arī, ja grib tiešraidē, tad, tad eh, lūdzu pacietīgi gaidiet, kad jums arī tiks dots vārds. Bet tad atgriežamies pie šīs dienas eh, katehēzes tēmas par pāvesta homīliju, kuru viņš teica vakar kunga prezentācijas svētkos. Jā. Jā, droši rakstiet, zvaniet, jūs palīdzēsiet mums aizpildīt laiku. Un nu, svētais tēvs, viņš um, izmantoja, protams, uh, vakardienas uh, evaņģēlīja fragmentu no svētā Lūkasa, un um, tas, kas mani uzrunāja viņa sacītajā, bija viņa pieeja, kas bija um, nu, ļoti tiešām tāda uh, vizuāla, jo viņš eh, balstīja eh, savas pārdomas uz to, ko mēs dzirdējām evaņģēlijām. Viņš eh, izmanto Simeona un Annas pieredzi, kuru viņš sadalā trīs tādos posmos, proti atvērties svātajam garam, uzlūkot un, un ieraudzīt eh, Jēzu, atpazīt viņā Kristu. Un eh, pēdējais elements - burtiski pieņemt, paņemt uz rokām mazo Jēzu. Ja? Tās ir tās darbības, ko, eh, ko veica mm, īpaši Simons. Ehm, ļoti interesanti, ka mm, šajā epizodē, un tas ir eh, faktiski Jēzus darbības sākums, viņa dzīves sākums šeit ir zemes, tiek nepārprotami eh, runāts par svēto garu. Un tas nav, nav mazsvarīgi, jo, kā jūs zināt, svētais gars baznīcā tiek īpašā veidā dots eh, vasaras svētkos. Bet šeit jau Jēzus šīs zemes dzīves nu, pirmajos mēnešos mēs redzam, uh, ka svētais gars darbojas tieši caur, eh, caur Simeonu un Annu. Un tie ir kā tādi mazi, mazi vasaras svētki jau. Tad svētais gars jau ir darbīgs, eh, pirms nekā viņš tādā vis, eh, visplašākajā nozīmē tiek dots baznīcai. Tu taču negribi teikt, ka mums kāds zvana. Jā, mums kāds ir sazvanījis. Lūdzu, nogrieziet lūdzu savam rādioaparātam skaņu pirms runājat. Baznīcai, tu taču negribi teikt, ka mums kāds... Halo, tūlītā, tūlītā. Nogrieziet. Nogrieziet, lūdzu, savam radioaparātam skaņas izmēri. Tā, vēlos pajautāt, kad eh, parasti priesteri kādos svētkos saka sprediķi. Eh, vēlētos būt tāda vēlēšanās, lai šis prediķis atbilstu mm, šai konkrētai svētku dienai vairāk. E, vakar klausījos, un e, Mariju tur pieminēja pusteikumā. Un, un runa bija par eh, daudzām citām tādām būtiskām lietām, un eh, tas man tā mazliet samulsināja. Kā jūs to varētu komentēt? Jūs runājat par manu sprediķi, manu homīliju nē, vakar? Nē. Nē. nē, ne par jūsu sprediķi, par vienu citu sprediķi, kuru varēja redzēt YouTube kanālā. Sapratu jūs, jā. Uh, Nu, vajag eh, mūs eh, skatīties, mūs eh, klausīties. Bet, nu, labi. Ļoti labs jautājums. Paldies jums liels. Redziet, ehm, baznīca ir cevišķi kopš Vatikāna otrā koncilā ehm, iesaka balstīt homīliju, jeb sprediķi evaņģēlijām. Svētajos rakstos, bet īpaši evaņģēlijā. Kā to dara, darīja pāvests vakar – tieši vizualizējot to, kas eh, ir, eh, kas ir eh, Svētā Lūkas evaņģēlijā atspoguļots. Un es jums piekrītu, Marija, Kristus māte, tur ir absolūti klātesoša. Īstenībā tekstā pat, ja, kad apraksta ģimenes ierašanos Jeruzalemes templī, uh, Um, Marija, kā māte, viņu raksta, viņa māte ar lielo burtu, saprotiet? Jo īstenībā jau tā laika sabiedrība, kas bija ļoti patriarchāla, bez šaubām tēvs bija tas, kas uh, nesa bērnu uh, uz templi, un viņš bija galvenais uh, tajā visā pasākumā. Bet svētais Lūkas īpaši izceļ tieši dievmātes lomu, ja, ka Marija atnesa eh, mazo Jēzu uz templi. Un tas, eh, protams, ir, ir ļoti svarīgi. Un, nu, bet homīlijas prediķis ir eh, konkrētā priestera izvēle ja, vai arī iedvesmas tāds produkts, tā paša svētā gara iedvesmas tāds, nu, elements. Un, bez šaubām žēl, varbūt, jā, ka nebija pietiekoša uzmanība veltīta tieši Marijai. Bet uh, nu, tur bija arī ļoti daudz, uh, īpaši vakardien, bija ļoti daudz uh, citu personu, citu elementu, kas um, palīdz uh, uh, apzināties to, kas, kas ir Jēzus un, un ko nozīmē viņa veltīšana tēvam, nu, varbūt uh, nepietika visam laika, bet, kā es nojaušu, tomēr Marija tika pieminēta. Nu, un bez šaubām apiet Kristus māti šajā pasākumā ir nu, neiespējami. Nu, tā, ka tā ir tā, tā priestera izvēle, Un, eh, eh, redziet, es gribu tādu epizodi eh, jums pastāstīt, ko mums savulaik garīgajā seminārā priesteris Viktors Penčušs stāstīja. Un tā bija kāda priestera homīlijas prediķis, un tas bija vēl pirms Vatikāna otrā koncila, kad sprediķiem bija jābūt ļoti gariem, ļoti gariem, līdz pat 45 minūtēm reizēm esot bijuši. Un um, pēc mises kāda uh, um, kundze esot ienākusi zakristējā ar uh, um, sajūsmā saraudātām acīm un ir pateikusies priesterim, sakot, ka viņa homīlija, viņas prediķis ir mainījis viņas dzīvi. Nu, un prāvests uh, labi saprata, ka nekā ļoti interesanta viņš tur nepastāstīja. Tas turklāt esot bijis nu, kā, kāds, kāda citas priesteras prediķis, ko viņš vienkārši nolasīs. Un tā, tā sieviete saka, nē, nē, protams, tas nebija pārāk aizraujoši, pat diezgan garlaicīgi, bet vienu brīdi jūs pateicāt šādu frāzi: mēs pabeidzam pirmo daļu un pārējām pie nākamās. Un šī frāze izmainīja manī kaut ko. Es sapratu, ka man ir jāmaina dzīve. Ja? Tā kā arī šeit nevajag vērtēt uh, sprediķus uh, tā. Uh, Nu, arī es gribu, diemžēl, atkārtot protestantiski. Tas nav kaut kāds uh, audzinošs priekšlasījums. Kaut kādā veidā svētais gars darbojas arī uh, caur, uh, nu, varbūt, nu, tīri objektīvi nepilnīgām homīlijām, jeb sprediķiem. Bet vēlreiz ļoti pateicos par jūsu jautājumu un paldies īpaši par jūsu patriotismu attiecībā uz dievmāti. Jūs noteikti saņemsiet daudz žēlistību caur viņu. Jolanta, pie kā mēs palikām? Mēs palikām, ka mēs pārdomājām Annas un Simona piemēru, Jā. kā atvērties svētajam garam, iepazīt Kristu un mm -hmm. pieņemt viņu Burtiski paņemot uz savām rokām. Jā, jā, tas ir tas tu, piemērs. Vismaz viens cilvēks manī klausās <laughs> šorīt. Paldies jums, Jolanta. Un tā arī, arī bija. Un tieši to pāvis uzsver. Un mēs tātad tikko nu, dažos vārdos es mēģināju pat, pateikt tieši um, kas ir, eh, eh, kas ir svētais eh, gars darbībā, jo viņš iedvesmo mūs. Un ehm, tas, ko svētais tēvs gribēja uzsvērt, uzrunājot konsekrētās personas vakar, viņš gribēja uzsvērt, kā ir svarīgi dzīvot tādā uzmanības pilnā attieksmē pret svēto garu, lai, lai dzīve nekļūst par tādu rutīnu, un arī konsekrēto personu dzīve var kļūt tāda zināma rutīna. Var iestāties pagurums, kā mūsdienās saka, izdegšana un tam līdzīgi. Un tāpēc Svētais Tēvs uh, mudina būt uh, uh, tiešām svētajam garam atvērtiem un ieklausīties viņa iedvesmās, tieši tāpat kā, kā Simons un, un Anna to darīja. Es aizmirsu pateikt eh, būtisku lietu saistībā ar šīs dienas tēmu. Varbūt kāds eh, klausījās un dzirdēja, ka mēs analizēsim pāvestu uzrunu konsekrētām personām, un reiz izslēdza savu radioaparātu, jo viņš nav konsekrēta persona. Jā, ne? Bet eh, redziet, kā jau es sacīju, tikko, un Simons un Anna to, to parāda, mēs visi esam zināmā mērā konsekrēti dievam, un faktiski šī pieredze un šie padomi, šie ieteikumi kas tieši, protams, ir adresēti konsekrētajām personām, kuras mēs bezgalīgi mīlam un cienam, tas viss ir domāts katram kristietim. Ja? Tā ka ir vērts ieklausīties šajos svētā tēva uh, vārtos, un atvērtība svētajam garam viņa ļoti konkrētām iedvesmām ir ļoti svarīga, jo svētais gars ir ārkārtīgi dinamisks, saprotiet. Viņš mums dod iedvesmas katru dienu, viņš cenšas mūs sargāt no grēka, viņš cenšas mums palīdzēt jebkurā veidā, un uh, un ir ļoti svarīgi tiešām to saprast, novērtēt un darboties atbilstoši šīm um, iedvesmām. Lūk, tas ir pirmais as, aspekts tātad būt atvērtiem, neiesūnot un um, būt tiešām um, priecīgiem uh, svētajā garā. Vai mēs tagad esam kādu mazu muzikālu pauzi, Jolanda? Es pilnīgi piekrītu un gribēju piedāvāt uh, dziesmu tieši par Mariju, un uh, kuru izpilda un dzied arī māsa Marija Stefana, un tā ir konsekrēta persona. Es esmu fans. Jā, tad klausamies. Thank you. Smiling, be a peace raidījums priestara katehēzi tiešraidē 4.3. februārī. Un eh, studijā priesteris eh, Edgars Cakuls turpinām runāt par vakardienas eh, pāvesta homīliju, kas bija veltīta um, konsekrētajiem, bet arī visiem mums. Ne tikai konsekrētajiem, bet arī visiem, kas grib un seko Dievam. Jā. Jā, tad... Paldies par muzikālo pauzi. Es ceru, ka šī skaistā māsas Stefanas dziesma kompensē to, to sāpju mm, mūsu klausītājai, nedzirdot pietiekoši daudz par Dievmāti vakar. Nu, lūk, mēs atgriežamies pie mūsu šīs dienas tēmas. Otrais aspekts, ko Svētais Tēvs uzsver, balstoties vakardienas evaņģēlijām, ir eh, redzēt. Ja? pajautāt sev, ko mēs eh, redzam. Pirmkārt, uzlūkojot eh, Jēzu ticībā, arī uzlūkojot eh, savu dzīvi, savas izvēles, savas problēmas. Tad īstenībā ar šo aspektu, manuprāt, Svētais Tēvs um, aicina mūs būt saiknē ar realitāti un um, arī novērtēt Dieva klātbūtni šajā realitātē, lai kāda tā būtu. Un pāvests eh, burtiski eh, mudināja, lai mūsu skatiens uz sevi, uz dzīvi un uz dievu nav naivs, nav vieglprātīgs vai šablonisks, bet eh, tam jābūt tādam mīlestības skatienam, novērtējot arī dieva mīlestību attiecībā uz mums. Un vēl svētais tēvs uzsver, ka mm, ir jānovērtē arī pagātnes realitāte, objektīvi, ar drosmi. Un šeit mēs atkal pie tās uh, tēmas nedaudz atgriežamies attiecībā uz mūsu pagātni, jaunību un tam līdzīgi. Un šeit tas jau vairs nav joks, bet uh, tas tiešām ir pāvesta mudinājums uh, uzlūkot savu dzīvi ar drosmi. Un, protams, skatīties ar šo pašu drosmi arī, arī nākotnē. Mums bija tādas fantastiskas rekolekcijas, kad es biju seminārists, un tas priesteris, kas vadīja šīs rekolekcijas, būtībā viņš runāja par to pašu, ko pāvis vakar teica. Lai arī tas jau bija pirms daudziem gadiem, un viņš tādu interesantu piemēru minēja. Jolanta, jūs braucat ar automašīnu? Jā, labprāt. Nu, redziet, labprāt. Jā, <laughs> man bija, patīk braukt. Ļoti bīstami izklausās. <laughs> no, no sievietes. Bet, uh, mm -hmm. Mm -hmm. Sākās. Nē, nē, nē, nē pasargdievs. Nu, lūk, un uh, kad jūs braucat ar automašīnu, Jolanti, jūs vairāk skatāties uh, uz priekšu vai atpakaļ skatās pogulī? Protams, ka uz priekšu. Jā, un tieši to arī tas mūsu rekolekcija vadītājs minēja, kā piemēru, ja mēs, piemēram, braucam ar automašīnu, bez šaubām mēs vairāk skatāmies uz priekšu. Mēs skatāmies caur to mašīnas priekšējo stiklu, un reizē mēs uzlūkojam uh, to, kas notiek aiz mums, tātad mūsu pagātne, caur to mazo spogulīti, un tai esot jābūt tādai patiesi eh, kristīgai attieksmei, eh, skatīties uz priekšu, paļāvībā un, protams, novērtēt eh, pagātni ar to, kas ir bijis labs, ar to, kas ir bijis arī varbūt kļūdains. Jo arī tāds sens, vēl senāks teiciens un dziļāks teiciens, ka katram svētajam ir viņa pagātne, uh, un katram grēciniekam ir viņa nākotne. Ja? Tā kā arī šajā ziņā svētais tēvs eh, mudina uz eh, tādu eh, reālu skatu un arī uz ehm, tādu lielu paļāvību, jo Dievs arī ir mūsu dzīvē un arī viņš kopā ar mums ehm, uzlūko gan <laughs> mūsu pagātnē, ja, ko, ko viņš faktiski pārzina daudz labāk, jo mums, paldies Dievam, jāsaka reizēm tā atmiņa ir īsa, uh, un nav arī īpaši ko kavēties daudzās negācijās, kas ir bijušas, bet mums ir jā, jāuzlūko um, mūsu realitāte un arī mūsu nākotne, un pāvis arī pieminēja krīzes, uh, pieminēja um, tādus smagus pārbaudījumus. Uh, starp citu, vai jūs, Jolanta, esat redzējusi filmu Divi pāvesti? Jā, es esmu redzējis Pāvesta filmu. Vai jūs pamanījāt eh, mūsu kardināla pujāta vārdus tām Jā, vēlēšanu? es pamanīju. Arī pamanījāt. Es arī Tas pamanīju. bija fantastisks moments. Es piecas reizes tinu atpakaļ, skatījos no jauna. Ļoti mīļi, jā. Nu, lūk, un eh, tieši Pāvesta Franciska dzīves eh, atspoguļojumā uh, Eh, tur varēja redzēt viņa nu, pagātnes izaicinājumus, viņa arī kļūdas, ja, zināmā mērā. Un arī viņa šo ceļu eh, caur piedošanu kas ir dota caur piedošanu, kas ir saņemta. Ja tā epizode pie, pie altāra, kad viņš dod miera sveicienu un tam priesterim, kas faktiski viņa izvēles dēļ cieta toreiz, ja, tajās vajāšanās. Mm -hmm. ja. Un viņš arī, ja nemaldos, uzsver, ka tas bijis eh, viens no skaistākajiem brīžiem viņa dzīvē, kad viņš izlīga ar savu brāli pie tā altāra. Ja. Mm -hmm. Un Un es domāju, ka šeit arī mēs varam redzēt tādas ļoti perspektīvas eh, pieredzes eh, nu, pazīmes šajos pāvesta vārdos. Turklāt nedrīkstam, nedrīkstam aizmirst, ka mm, eh, pāvests pats ir konsekrēta persona, šī jezuītu mūks. Ja? Aha. Pirmais jezuīts pāvests baznīcas vēsturē, Un, protams, ka, kad viņš uzrunā konsekrētās personas, viņš zina, ko viņš saka. Jā, mm. Tā arī viņa pieredze. Un, un man šķiet, ka tas ir, tas ir ļoti skaisti, ko mēs nu, varam šodien arī mhm. pārdomāt šo nu, reālo skatu. Tad, bet vēl tāds neliela atkāpe no manas puses. Um, varbūt var nedaudz paskaidrot, priesteri ir konsekrētas personas? Ļoti labs jautājums. Formāli nav. Tātad priesteri formāli nav konsekrētas nav. personas. Nav. Un formāli jūs nesveicam vakardienas svētkos? Mani sveica vairāki draudzes piedarīgie. Es pirinājos pretī, bet, protams, bija patīkami saņemt sveicienus. Nu, diemžēl nebija dāvana, bet nu, varbūt nākamgad. Bet tas īstenībā, Jolanta, ir ļoti, ļoti labs jautājums, ko jūs tagad uzdevāt. Eh, redziet, eh, es iestājos seminārā, kad vēl bija padomju laiks. Jā. Un toreiz bija daudz semināristu, vairāk, simts, vairāk nekā simts semināristi bija Rīgas garīgajā seminārā. Mēs tur kā tāda sardīnas buņģā dzīvojām. Tas bija ļoti skaists laiks, un tad nāca atmoda, un pēc tam nāca arī Latvijas neatkarība. Un ar atmodas um, laiku um, pēkšņi mani brāļi semināristi, gandrīz puse no viņiem, um, pārtapa par mūkiem. Jā, mēs visi bijām melnās sutanās. Pirmā gada, otrā mana semināra gada puse arī, un pēkšņi eh, puse no viņiem ietērpās eh, savos skaistajos franciskāņu, dominikāņu, paulīniešu habitos. Ja? Un tie bija tie nu, pagrīdes eh, mūki, tie semināristi. Viņi pat nevarēja mums teikt, ka viņi ir klostera cilvēki. Padomju laikā tas nebija pieļaujams. Uh, Un, un tas arī man nu, nedaudz radīja tādu arī zināmu šoku toreiz, un es arī pats toreiz aizdomājos, nu, kāda tad ir atšķirība. Dzīvesveidā bez šaubām atšķirības nav. Arī priesteri ir veltīti dievam. Priesteris, viņš bīskapa priekšā, baznīca apsola, nu, Tā skaitā paklausību biskupam, bez šaubām, un arī priesteru dzīvesveids nu, ietver sevī šo, šo izvēli būt veltītam baznīcai. Ja? Bet tā nav konsekrācija, kad tā ir nu, mūkiem, klostermāsām, jo Jo redziet, tas būtiskākais aspekts, tā būtiskākā atšķirība ir tā, ka Eh, konsekrētās personas, viņas kaut ko no debesīm virs zemes eh, pārstāv īpašā veidā. Jo debesu valstībā mēs visi būsim nedaudz kā, kā viņi. Ja? Un, eh, un līdz ar to konsekrācija dievam šādā īpašā veidā nu, kaut kur tās debesis pievelk tuvāk, burtiski. Jo tad, kad Jēzus tiek veltīts tēvam, ja, templī, tad Bez šaubām tā ir jūdu mūzus likuma pildīšana, bet ar šo žestu patiesībā Jēzus nepārprotami tiek pozicionēts kā, kā tas, kurš savieno dievišķo ar cilvēcisko. Un īstenībā mēs zinām, ka evaņģēlijos ir atspoguļota ļoti maza daļa no visa, ko Jēzus ir darījis un runājis. Ja? Un mēs varam secināt acīm redzamo, ka ne tikai Jēzus darbi, bet tieši viņa klātbūtne, tieši klātbūtne ir faktiski būtiskākais, ko Dievs mums Kristu ir devis. Ja? Un līdz ar to būt konsekrētam Dievam arī savā veidā tieši šo īpašo Dieva klātbūtni pasaulē simbolizē un pārstāv. Tāpēc arī um, bez šaubām ir, um, ir liela cieņa uh, pret konsekrētajām personām. Un te mums arī druskuļi ir jāatceras uh, vēsture, kā tas viss radās, kā tas viss veidojās. Tu noteikti esi dzirdējusi par um, Svēto mm, Antonu Lielo un uh, Svēto Benediktu. Jā. ir dzirdēti šādi svētie. Nu, lūk, viņi faktiski ir tie, kas uh, iesāka šo, šo burtiskā nozīmē konsekrētās dzīves ceļu baznīcā, viens austrumu um, tradīcijā, tad svētais Antons un svētais um, Benedikts attiecīgi rietumu, jeb katoliskajā tradīcijā, bet uh, konsekrētās dzīves ceļš jau sākās uh, paša Jēzus un arī apustuļu laikos, Nu, varbūt ne tik eh, eh, formāli, bet eh, tomēr reāli tas tā notika. Un starp citu, Jolant, vai jūs zinat, kas ir vissenākā konsekrētās dzīves forma baznīcā? Vissenākā konsekrētā? Vissenākā, vēl pirms Antona un pirms Benedikta. Nu, vai tas nav tas pats Anna un Simons? Jā, nu viņi ir tā, teiksim, neburtiski, bet uh, um, konsekrētās jaunavas un tas ir oficiāls termins, kanonisks termins. Eh, tās ir eh, sievietes. Atcerieties, evanģēlijā ir tāda frāze, ka eh, sievietes, kas ar savu rocību kalpoja. Ah, ja? Ah, jā. nu, lūk, mm. un, un faktiski konsekrētās jaunavas ir tiešām arī senākā fiksētā konsekrācijas forma. Tās bija sievietes, kuras bīskapa priekšā dievam veltīja sevi, savu dzīvi, un viņas dzīvoja nu, pasaulē. Mhm. Ja, saproti? Vēl tāds jautājums ir no Lilijas. Lilijas. Vai bīskapi ir konsekrētas personas? Nu, pāvis Francisks noteikti ir, ja viņš ir jezuītu mūks. Mhm. Nu, bīskaps vispār tas ir, um, bīskaps faktiski, viņš pārstāv Kristu burtiski katrai vietējai baznīcai, katrai diecēzē. Tātad, mm, nu, faktiski, mm, kurš bīskaps viņš ir visaugstākajā mērā konsekrēts, visaugstākajā. Bet, tiksim, definēt bīskapu kā konsekrētu personu, manuprāt, nu, lai man piedod, ja es kļūdos, bet to nosaka viņa piederība vai nepiederība konkrētai uh, kopienai, klosterim, kongregācijai. Jā, tātad kopiena, klosters, kongregācija, tātad ir konsekrēta Ir cilvēki. konsekrēta persona, a, a, jā. Priesteri ir ordinēti. Jā, nu tā var teikt. Tā var, tā var teikt. teikt, jā. Nu, jā. Jā, paldies. Man Tagad ļoti patīk cilvēki, kas uzdod jautājumus un paši sniedz uz tiem atbildi. <laughs> Tātad lūk šis... Um, šis reālais skats uz dzīvi, uz Dievu, uz sevi ir tas otrais svarīgais eh, aspekts, ko svētais tēvs vakar uzsvērā. Un tagad prasītos vēl kāda muzikālā pauzies, pāriešu pie trešā. Jā, nu tā kā atkal bija eh, lieta par eh, svētām jaunavām, konsekrētām dievam, tad arī Marija kā viskaistākais piemērs mums. Bez šaubām. Uh, klusumā iegrimusi, kura mācīja klusumu dzirdēt, lai vārdi dzimtu patiesībā, un lai cilvēks kļūst tevi sev tuvu. The bus. klusumā ieiet. Tas bija tieši šādien nometne. Ir bez 15 minūtēm 10 un uh, tuvojas jau straujiem soļiem noslēgumam mūsu priesteri katehēzi, bet tikko aizkadrā saņēmām kādu brīnišķīgu zvanu ar pateicību priesterim par skaidrojumiem un par asprātībām. Jā, paldies Ņenas kundzei, jo man jau visu laiku ir tāda vainas sajūta, ka es ienesu tādu nepamatotu jautrību šajā pasākumā, kurā es eh, neuzmanīgi tiku uzaicināts, bet es domāju, ka vajag, vajag arī nedaudz humora dzīvē, vai ne? Jā, par humoru labs jautājums ir. Jā. Eh, bet varbūt to citai, citai reizei atstāsim. Eh, vai humors ir vajadzīgs, vai tomēr visiem jābūt tik nopietniem. No, no jums noprotu, ka tomēr nav jābūt. <laughs> un vajadzīga kāda humora dzirst arī kādreiz dzīvē. Un tad turpinot jā, par iesākto vai arī noslēdzot jau un apkopojot vakardienas pāvesta homīliju konsekrētiem ļaudīm. Kas, ko vēl tādu būtisku pāvests teica vakar, ko mēs arī katrs ticīgais varam ņemt sev kā iedvesmu? Jā. Uh, Nu, mums paliek trešais aspekts. Man vispār ļoti patīk eh, struktūrētas eh, homīlijas. Eh, man pašam tas nesanāk bieži, bet esmu sajūsmā par tiem mūsu priesteriem, kuri pašā sākumā paziņo, par ko viņi runās Ja, un tad ir vieglāk klausīties, un, un tas arī nozīmē, ka viņš pats zina, par ko viņš runās. Jo reizēm rodas iespējas, ka mēs kaut ko runājam, un paši nesaprotam, kur mēs aiziesim. Un pāvis ļoti skaisti šos trīs elementus izmanto, un pēdējais, ko viņš uzsver, ir svarīgi burtiski paņemt Jēzu savās rokās. Bez šābām šeit viņš atsaucas uz Simeonu, atkal, kurš burtiski paņēma mazo Jēzu Nu, jūs padomājat, kas tā ir par eh, privilēģiju šim, šim cilvēkam turēt rokās eh, dieva dēlu. Ja? Tas vienkārši ir fantastiski, ja tā padomā. Un eh, pāvis attīstot šo epizodi no evaņģēlijas Viņš uzsver, ka eh, nu, būtībā viņš saka, ka Jēzus ir jāuztver nopietni. Ja, viņš ir jāpaņem burtiski rokās. Un, um, un tas, ka Dievs ir kļuvis, tā skaitā mazs bērns, ja, tas jau arī nav, nav tikai nu, tāda nepieciešamība. Nav ja nejauši, viņš, ne? Tas nav nejauši tieši tā. Dievs faktiski ļauj mums paņemt sevi rokās. Un arī šeit Simeons viņš pārstāv mūs visus. Un arī svētais tēvs mudina mūs uh, um, paņemt, paņemt, paņemt ehm, Jēzu savā dzīvē, eh, nopietni atvērt viņam rokas, eh, kā saka pāvests, un atvērt rokas arī mūsu brāļiem. Tas vispār pāvestam Franciskam ir, ir ļoti svarīgi eh, šis tuvāk mīlestības, savstarpējās palīdzēšanas aspekts, un arī šeit viņš mudina atverot rokas Jēzum, pēc Simona piemēra eh, saskatīt viņu arī līdzcilvēkos un, un, um, un būt um, atvērtiem, atvērtiem pasaulē, eh, Jēzum un pasaulē kopā ar viņu. Pēc Simona un Annas uh, Annas piemēra. Nu, lūk, tas ir tas trešais, eh, trešais ļoti svarīgais eh, aspekts, ko pāvests uzsver, bet es gribu arī drusciņu pieminēt eh, vēl pirms šīs vakardienas uzrunas, ja um, jūs atvērsiet, piemēram, grāmatiņu mieram tuvu, kas šeit arī studijā mums ir, tad ehm, lūkšanas, pāvesta lūkšanas nodoms februārim patiesībā Viss ir veltīts konsekrētajām personām, īpaši klosteru māsām. Varbūt es varu lūgt jums, Jolanta, nolasīt. Jā. Lūksimies par klosteru māsām un visām konsekrētajām sievietēm, pateicoties par viņu drosmi, atbildot savam aicinājumam, lai viņas turpina atrast ar vien jaunus risinājumus mūsu laikmeta izaicinājumiem. Jā. Tātad eh, vēl pirms šīs homīlijas eh, pāvis jau eh, visam februāra mēnesim savā pasaules lūkšana tīklā eh, viņš mudina mūs eh, lūgties un pievērst uzmanību tieši konsekrētām personām un specifiski sievietēm, kas ir veltītas Dievam, un skaidrojot šo lūkšanu nodomu februārim, eh, svētais tēvs uzsver, ka bez māsām, bez konsekrētajām sievietēm nevaram izprast baznīcu. Ja? Tas ir fantastiski. Un es domāju, ka šeit ir eh, nepārprotama saikne ar diamāti. Un, um, un kas ir interesanti, ka um, pāvis skaidrojot šo savu izvēli attiecībā uz lūkšanas eh, nodomu, eh, viņš saka, es mudinu viņas, tātad klostera māsas, konsekrētās sievietes, es mudinu viņas cīnīties, ka dažos gadījumos pret viņām izturas netaisnīgi pat baznīcā. Ne? Nezaudējiet drosmi, turpiniet liecināt par dieva labestību caur savu apustulisko misiju, ko veicat, un caur savas eh, konsekrācijas eh, eh, liecību. Ļoti iespaidīgs vēstījums, un teikšu godīgi, man ir diezgan sena saikne ar vienu no mūsu māsu kopienām. Mūsu draudzes teritorijā arī dzīvo māsas. Un, es tomēr gribu vairāk pieminēt žēlsirdības misionāris. Jo jau daudzus gadus, man liekas, kopš pašapziņas priesterības sākuma, es esmu ciešā saiknē ar šo kopienu Rīgā. Uh, neesmu jau vienīgais priesteris, ehm, bez šaubām, kas eh, pie viņām svin svēto misiju, un es arī redzu to milzīgo konkrēto darbu, ko viņas veic. Tas kaut kas prātam neaptverams, ehm, kopt tos ehm, dzīves pabērnus, ja, kad viņi atnāk ar savām eh, burtiski ar rētām, ar, ar savām, savām nu, sāpošajām kājiņām un, un visu savu dzīves nelaimi, un viņas viņus burtiski apčubina, aprūpē, baro. Ja? Regulāri to dara. Nu, tas ir um, nu, man grūti vispār iedomāties kādu sabiedrisku, laicīgu organizāciju, kas ar tādu pašatdevi rūpētos par, uh, par šiem, uh, šiem nabaga cilvēkiem. Un, Un, un es domāju, esmu pārliecināts, ka, ka visas, visas māsas um, dara, dara šo, šo svētīgo darbu. Ja, ne tikai lūkšanas darba, kas, protams, ir pamatkalpojums, um, bet arī nu, stiprina caur katehēzi, ja, kaut vai caur, caur šo konkrēto atbalstu līdz cilvēkiem. Nu, es esmu pārliecināts un varu teikt, ka um, klosteru māsas, konsekrētās sievietes, viņas ir baznīcas elite šajā ziņā. Mm. Viņas tiešām īsteno to eh, kristieša aicinājumu tādā vispilnīgākajā eh, formā. Un, um, paldies jums, eh, mīļās māsas, par šo liecību, no kuras vairums mums nav zināms, un tā tam ir jābūt, vai ne? Lai tava labā roka nezina, ko tā dara, bet, nu, tas tas padarītais ir iespaidīgs. Mm. Tiešām. Ziniet, priesteri, man tādā, tā, klausoties jūsu skaidrojumu par, par šīm māsām un to darbu, ko viņas veic, man tas sasaucās tieši ar to, ko jūs iepriekš minējāt par to mīlestību, kas nav naiva, kas mm. nav tāda um, kaut kāda gaisīga, romantiska tāda, varbūt nedaudz, nu tāda, Viegla. kas, ir, kas mm. ir tā mīlestība, mm. jā? Mhm. Kas ir tā īstā mīlestība, kas nav naiva? Jā, nu... Kas ir reāla? Es domāju, ka arī romantiskā <laughs> mīlestība ir reāla, jo pirms nekā parādās tarakāni galvā ir tauriņa vēderā, vai ne? Hm. Un, ja nebūtu to taureņu, tad uh, grūti būtu kaut ko nopietnu arī uzbūvēt vēlāk. Bet bez šaubām, jums, Jolanta, ir pilnīga taisnība, ja mīlestībai ir nepieciešami sevi jādod. Ja? Un, um, Padomājiet, draugi, kāpēc mūsu galvenais simbols ir krusts. Um, bija tāda epizode, nedaudz komiska, nu, drīzāk asprātīgs, pozitīvs asprātības piemērs. Uh, uh, mūsu semināristi devās uh, uz misiju katedrālē, lai piekalpotu pirms nu, jau vairākiem gadiem. Un viņiem uz ielas nu, viņi gāja kurš varbūt sutanā arī gāja. Nu, viņas atpazina momentā, ka viņi ir katoļu semināristi, un viņam piesējās vienas sektas pārstāvji, kurus nosacīti varētu sākt par kristiešiem, es nu, neminēšu to vārdu. Un viņi teica, vienam semināristam bija krustiņš, Un viņš tas cilvēks pienāk tā uz ielas un bikstā ar pirkstu tajā krustā un prasa tam mūsu semināristam, Bet, ja Jēzus būtu nevis piesprādzis krustā, bet, eh, bet nošauts, piemēram, vai jūs nesātu šauteni pie sava apģērba, nu, acīm redzot, tie sektanti bija pret krustu. Un seminārs momentā atbildēja, jā. <laughs> ja, tā ir absolūti pareiza reakcija, jo krusts jau nav mums eh, tas eksekūcijas simbols, ko pielietoja pret Jēzu. Starp citu, krusta nāve nu, objektīvi ir viena no vissmagākajām nāves soda formām, ko cilvēks ir izgudrojis. Ja. Bet eh, krusts pirmkārt ir Jēzus mīlestības izpausmes simbols. Ja. Jēzus uzņēmās šo, šīs šausmīgās un netaisnīgās ciešanas. Es nekad neaizmirsīšu to sajūtu, kas bija, kad es pirmo reizi kinoteātrī noskatījos uh, Mela Gibsona filmu un Kristus ciešanas, ja, un zāle bija pārpildīta ar cilvēkiem. Nebija nevienas brīvas vietas, un pēc šīs filmas cilvēki gāja no zāles absolūtā klusumā. Neviena trokšņa, neviens neko nerunāja. Vienkārši klusējot, tādās pārdomās iegrimuši lēni, Ja? Tātad nu, nebija tā, ka ej, slikta filma jāskrien nu, uz McDonald's. Ja? Tiešām pārdomās iegrimuši, klusējot. Viņi gāja ārā no tā kinoteātra. Un, uh, un es domāju, ka krusts un tas, ko Jēzus paveica, ir uh, nu, absolūtas mīlestības uh, nu, pierādījums un demonstrācija. Tātad nu, patiesai mīlestībai ir, ir jābūt gatavai sevi dot. Un kā vienā no savām dziesmām ļoti pareizi teica Ainārs, Ainārs Mielaus. Mēs mīlam pieprasīt, tāpēc, ka mīlam par maz. Ja? Mm. Un es domāju, es nezinu, kas mākslinieki iedvesmoja šiem vārdiem, bet man tie ļoti imponē. Jā. Ar šiem skaistajām atziņām tad arī noslēgsim šī rīta katehēzi. Mums ir arī dažas īziņas, lai slavēts Jēzus Kristus. Paldies priesterim Edgaram Cakulam par skaidrojumiem. Jūs, priesteri, iedrošināt uh, skaidrot eh, un eh, arī saprast vairāk par konsekrētām personām. Un, eh, tā raksta mums Rilija, Lilija, paldies par reālo skatījumu, kā arī vēl kāda īziņa no Lidijas, lai slavēts Jēzus Kristus. Paldies prāvestam Edgaram Cakulam par labu skaistu kalpošanu Visvētās Trīsvienības baznīcā Rīgā. Ceru, ka drīz atsāksies nodarbības mums visiem, jo tās bija interesantas un izzinošas. Sirsnīgs paldies, Lidija! Jā, un jā, tad eh, paldies! Paldies jums arī paldies par... Paldies jums, Jolanta, un paldies priesterim Pēterim, kurš uzdrošinājās mani uzaicināt. Es pieļauju, kādu laiku tas nenotiks, bet <laughs> es darīju no sirds to, ko gribēju šodien paveikt kopā ar jums. Jā, es domāju, un paldies par mīļajiem vārdiem un komplimentiem. Uh,